Book 2 89 89 89ประโยคคำสั่งหนึ่ง Tryb rozkazujący 1 Tryb rozkazujący 1คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Jesteś taki leniwy, taka leniwa. Nie bądź taki leniwy, taka leniwa. Jesteś taki leniwy, taka leniwa. Nie bądź taki leniwy, taka leniwa. คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก Śpisz tak długo, nie śpij tak długo. Śpisz tak długo, nie śpi tak długo. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึก Przychodzisz tak późno. Nie przychodź tak późno. Przychodzisz tak późno. Nie przychodź tak późno. คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ Śmiejesz się tak głośno. Nie śmiej się tak głośno. Śmiejesz się tak głośno. Nie śmiej się tak głośno. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิ Mówisz tak cicho. Nie mów tak cicho. Mówisz tak cicho. Nie mów tak cicho. คุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ Pijesz za dużo. Nie pij tak dużo. Pijesz za dużo. Nie pij tak dużo. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Palisz za dużo. Nie pal tak dużo. Palisz za dużo. Nie pal tak dużo. คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป Pracujesz tak dużo. Nie pracuj tak dużo. Pracujesz tak dużo. Nie pracuj tak dużo. คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย Jedziesz tak szybko. Nie jedź tak szybko. Jedziesz za szybko. Nie jedź tak szybko. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Proszę wstać, panie Miller. Niech pan wstanie, panie Miller. Proszę wstać, panie Müller. Niech pan wstanie, panie Müller. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Proszę usiąść, panie Miller. Niech pan usiądzie, panie Miller. Proszę usiąść, panie Müller. Niech pan usiądzie, panie Müller. นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ Proszę siedzieć, panie Miller. Niech pan siedzi, panie Miller. Proszę siedzieć, panie Müller. Niech pan siedzi, panie Müller. Proszę być cierpliwym, cierpliwą. Niech pan, pani będzie cierpliwy, cierpliwa. Proszę być cierpliwym, cierpliwą. Niech pan, pani będzie cierpliwy, cierpliwa. มีเวลาไม่ต้องรีบ Proszę się nie śpieszyć. Niech się pan, pani nie śpieszy. Proszę się nie śpieszyć. Niech się pan, pani nie śpieszy. รอสักครู่นะคะ Proszę chwilę zaczekać. Proszę chwilę zaczekać. ระวังนะคะ Proszę być ostrożnym, ostrożną. Proszę być ostrożnym, ostrożną. ka. Proszę być punktualnym, punktualną. Proszę być punktualnym, punktualną. อย่างโง่ Proszę nie być głupim, głupią. Proszę nie być głupim, głupią